Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 22-ն է, տարվա 53-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1819 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգներն Իսպանիայից 5 միլիոն ամերիկյան դոլարով գնաց Ֆլորիդան։ 1979 թվականի հենց այսօրը Սենթ Լյուսիան ստանում է անկախություն միած հաթագավորությունից։ 1988 թվականի փետրվարի 22-ին Արցախյան ազատամարտի ժամանակ սկսվեց Ասկերան Ստեփանակերտ ռազմավարական ուղությամբ աղդամցի ադրբեջանցիների բազմահազարանոց ամբողջի զինված հարձակումը, որն ավարտվեց Բաքվի եւ Խորթային Ադրբեջանի այլ բնակավայրերի հայ բնակչության ջարդի ու բռնի տեղահանության գործողություններով։ 2011 թվականի հենց այս օրը հանրությանը ներկայացվեց Windows 7 օպերացիոն համակարգի վերջին տարբերակը։ Այսօրը ծնվել են 1732 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահ Ջորջ Վաշինգտոնը։ Ջորջ Վաշինգտոնը քաղաքական եւ պետական գործիչ է։ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը։ Հյուսիսային Ամերիկայի անկախության պատերազմում նա ղեկավարել է ամերիկյան բանակի զինված ուժերը։ Պետությանը մատուցված ծառայությունների համար Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը նրան շնորհել է հայրենիքի հայր տիտղոսը։ Ջորջ Վաշինգտոնը ծնվել է հողատիրոջ ընտանիքում, կրթությունը ստացել տանը, հետագայում լրացրել ինքնակրթությամբ։ 1752 թվականին ժառանգել է մեծ կալվածք Մաունթ Վերնոնում։ Նույն թվականին որպես աշխարհազորային մասնակցել է ֆրանսիացիների եւ հնդկացիների դեմ սկսված մարտական գործողություններին։ 1758 թվականին պաշտոնաթող է եղել գնդապետի կոչումով։ Նույն թվականին նա ընտրվել է Վիրջինիայի համանadrական ժողովի 1774 թվականին առաջին, 1775 թվականին երկրորդ մարտսամաքային կոնգրեսի անդամ։ Հյուսիսային Ամերիկայում կախության պատերազմում ընտրվել է ամերիկյան զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Զորավարի ու կազմակերպչի մեծ տաղանդի շնորհիվ ապահովել է անգլիական 13 գաղութների ազատագրական պատերազմի հաղթանակը, որի շնորհիվ ստեղծվեց Միացյալ Նահանգներ անկախ պետությունը։ Լինելով կենտրոնացված իշխանության կողմնակից 1787 թվականին ընտրվել է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը մշակող սահմանադրական կոնվենտի նախագահ 1789 թվականին Վաշինգտոնն ընտրվել է Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահ, 1792-ին վերընտրվել երկրորդ անգամ։ Երրորդ անգամ նա հրաժարվել է նախագահական ընտրությունների մասնակցելուց։ Երանդուն պայքար է սկսել նոր հողատարածքներ գրավելու համար, ճնշելով բնիկ հնդկացիների իրավունքները։ 1794 թվականին ճնշել է նաև սպիրտային խռովությունը, երբ վիսկի արտադրողները հրաժարվել են հարկ վճարելուց եւ ապստամբել։ Վաշինգտոնն ամրապնդել է անկախության պատերազմի ձեռքբերումները եւ ամերիկյան պետության հիմքերը, արմատավորել է համանadrության դրույթները, բարբերաբար ելույթներ ունեցել ստրկությունը վերացնելու օկտին, դրել Միացյալ Նահանգների քաղաքական կառույցի հիմքերը։ Վաշինգտոնի անունով են կոչվել Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքը, նահանգ, լիճ եւ կղզի, սար ու խնձահովիդ, բազմաթիվ բնակավայրեր, քոլեջներ ու համասարաններ, փողոցներ եւ հրապարակներ։ 1888 թվականի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կանգնեցվել է Ջորջ Վաշինգտոնի արձանը։ Մաունթ Վերնոնում գործում է նրա տուն թանգարանը։ 1976 թվականին Միացյալ Նահանգների հիմնադրման 200-ամյակի արթիվ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը Ջորջ Վաշինգտոնին հետ մահու շնորհել է Միացյալ Նահանգների բանակի գեներալի կոչում։ ԱՄՆ 1 դոլարանոց թղթադրամի վրա պատկերված է Վաշինգտոնի դիմանկարը։ Առաջինը պատերազմի օրերին, առաջինը խաղաղ օրերին եւ առաջինը համակարգացիների սրտերում։ Ջորջ Վաշինգտոնին այսպես է բնութագրել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչը նրա մահախոսականում։ 1788 թվականի հենց այսօրն է ծնվել գերմանացի փիլիսոփա գրող Արթուր Շոպենհաուերը։ Շոպենհաուրը կանտի ամենահայտնի աշակերտն է, իրացիոնալիզմի հիմնադիր հայրերից է։ Առաջինն էր Գերմանախոս միջավայրում, որ համոզված էր, որ աշխարհը հիմնված է անբնական սկզբունքի իման վրա։ 1810 թվականի հենց այսօրն է ծնվել լեհ դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր Ֆրեդերիկ Շոպենը։ 1840 թվականին գերմանացի քաղաքական գործիչ Ավգուստ Բեբելը։ Բեբելը կինը եւ սոցիալիզմը հայտնի գրքի հեղինակն է։ 1850 թվականի փետրվարի 22-ին է ծնվել ռուս նկարիչ Ֆյոդոր Վասիլևը, 1900 թվականին իսպանացի ռեժիսոր կինեմատոգրաֆի մեջ սյուրռեալիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչներից մեկը Լուիս Բունյուելը 1909 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Խորթային բանակի հայ գեներալ-մայոր Տարաս Թուսուզյանը 1938 թվականին գեղարվեստական եւ վավերագրական կինոյի հայտնի ռեժիսոր, սցենարիստ եւ դերասան Արտավաստ Փելեշյանը Արտավաստ Փելեշյանը համարվում է համաշխարհային կինեմատոգրաֆիայի դասական Իմ ֆիլմերի առավելությունը նրանում է, որ նրանց մեջ բառեր չկան, ասել է Արտավաստ Փելեշյանը։ 1940 թվականի փետրվարի 22-ին է ծնվել հայ քաղաքական գործիչ Աշակ Սադոյանը։ 1944 թվականին ամերիկացի իրավաբան Ռոբերտ Քարտաշյանը։ Ռոբերտ Քարդաշյանը հայտնի է դարձել ամերիկյան ֆուտբոլիստ Օջեյ Սիմսոնի գործը հաղթելով։ 1952 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ ազգի առաջին տիեզերագնաց Ջեյմս Բաղյանը։ 1962-ի փետրվարի 22-ին է ծնվել հայտնի ավստրալիացի բնագետ, հեռուստալրագրող եւ բնության մասին բազմաթիվ կինոնկարների հեղինակ Սթիվեն Իրվինը։ 1975 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի Դրու Բերիմարը։ 1944 թվականին սերբ ֆուտբոլիստ Բրանիսլավ Իվանովիչը։ 1974 թվականի հենց այսօրն է ծնվել անգլացի երգիչ, երաժիշտ եւ հեղինակ Ջեյմս Բլանտը։ Այսօր փետրվարի 22-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 312 օր։